na pravi put u istini upućena, koga ostaju u zabludi, nećemo mu naći nikoga ko će ga uputi na pravi put i svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alaih salatu wasalam Allahov posljednji poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni i kazao u svojoj plementoj knjizi o vjernici bojite sa Allah istinskom bogobojarnošću i ne nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala koji nas je ponovno sakupio i opio na ovom mjestu da nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim lijepim imenima. I uistinu došao je ili približio se kraj pobrajanja lavi lijepih imena. Znači vrlo malo je ostalo od onoga što ćemo još navesti od odabranih i probranih imena između imena koje su pobrojali i sakupili učenjaci Ehli Sunneta. Večerašnje je Allahu subhanahu wa ta'ala ime o kojem ćemo govoriti, a velikog je značenja, je ime Esejidu. Da li neko zna šta znači to ime? Gospodin. Gospodin. To je poznato u prijevodu koje ćemo mi navesti hadisa večeras ako boljamo. Ono što je poznato na našim prostorima. Međutim, Allahu te bareke ime Sejid ne navodi su poznata tri rivajeta koja mi spominjemo često na našim predavanjima. Znači, trojica ravija koji su pokušali sakupiti 99 Allahovi lijepih imena, nijedan od njih nije naveo Allahu te bareke ime Esejid. Međutim, ovo veličanstveno Allahu te bareke vetala ime se spominju u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a kazali smo da od pravila, od pravila vezana ili vezani za Allahu lijepa imena da se potvrđuju isključivo ako se spominju u Kur'anu, odnosno iz Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alihi vseleme i tu nema mjesta za ičtihad. Ja mislim, smatram, moglo bi se reći i slično. Znači, Allaho lijepa imena isključivo moraju doći kuranskim tekstom ili tekstom hadisa poslanika Allahu alihi wasallam. I ono što nam se prenesi, a mi sada, znači ovaj drugi dio serijala, potvrđujemo Allahu lijepa imena spomenute, navedena u sunet poslanika Allahu alihi vasaleme. Pa ako je taj tekst ili hadis vjerodostojan, mi to prihvatamo, i kažemo da je to jedno od Allahove lijepih imena, jer je kazao poslanik sallallahu alejhi ve Tako da oni koji su mimo ove trojice ravija pokušali sakupiti Allahova lijepa imena, Ibn Mundar je poznat, ubraja Sayyid da je jedno od Allahove lijepih imena. Zatim imam Bejhaki, također smatra da je to jedno od lijepih Allahovi imena. Ibn Usemin, Rahmetullah Ali, i mnogi drugi alimi koji su pisali, koji danas govore na ovu temu, današnjem vremenu, potvrđuju, potvrđuju Allahu, odnosno pisuju Allaha subhanahu wa ta'ala imenom Esayid. S tim da značenje koje dolazi u arapskom tekstu, u arapskom jeziku, ne može se pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što smo sada čuli, jednu od opisa ili značajan jezika da je to gospodin. Jel? To kršćani koriste. E, sajid može se kazati istinski vlasnik, posjednik, el malik, u značenju imena el malik, el meula, el gospodar istinski i pravi gospodar. A vidjet ćete zašto? Zato što u arapskom jeziku u opisu vi znate da su prije ljudi imali, posjedovali robove. A vlasnik roba se zove Sejid. Posjed je roba. Allah subhanahu wa ta'ala je šta? Apsolutni vlasnik. Onaj koji posjeduje sve stvoreno. On je stvoritelj i onaj koji posjeduje stvoreno. Tako da sva stvorenja su u njegovom posjedu i on subhanahu wa ta'ala je vlasnik svega stvorenog. Subhanahu. Tako da vidimo da onaj, može se kazati u prijevodu značen da je Allah subhanahu wa ta'ala istinski gospodar ili el malik onaj koji posjeduje sva stvorenja, sve stvoreno. Jedno i drugo je ispravno. S tim da kako ćemo kazati, navodi tri ova značenja. Da je on el malik u značenju, da je on el meula i da je on el Gospodar, zaštitnik i onaj koji posjeduje sve stvoreno. Vlasnik svega stvoreno. Značenje u jeziku sejid ima značenje možemo kazati glavešina, prvak, plemić. To se nije mogao opisati svak imenom. To su opisivala samo istaknute utjecanje ličnosti u društvu. Ljudi na koje su se drugi pozivali, koji su prednjačili u svim pozitivnim, lijepim, dobrim osobinama. Said. Tako da imamo definiciju Ibn Šumejla Rahmetullah Ali, da je kazao e Sejd je onaj koji svojim razumom, pameću i metkom, zalaganjem, korisnim stvarima nadmašuje druge, a svoj metak udjeljuje pomažući drugim. Vodi brigo o drugima. E to je pravi Sejd. To je pravi gospodin. Ja. <laughs> znači onaj koji je izrazito pametan, ima također metak, utjecaja na ličnost, raspolaže metkom i taj metak troši tako što vodi prigo drugima, pomaže druge. I za njega se kaže da je Sejid. Možemo kazati, to je pravi gospodin. U pravom značenju. Zato ćemo vidjeti na kraju rivajet koji ćemo navoditi da nije dozvoljeno svako reći gospodine. Posebno ako ne posjedi osobinu gospodina kroz ovu definiciju. Znači da imamo dvije zabrane. Zabranu kategorije koje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio da se oslovljava i naziva gospodinom, a posebno znači ako on, znači nemojte ga nazivati iako je on gospodin, iako je on gospodin u svom plemenu, mjestu, prostoru, grupi i slično. Ali ako još nije gospodin, onda imamo dvije zabrane. Dvije zabrane. A to ćemo pojasniti. Ikrima je kazao, sed je onaj koji savladava srđbu. Ne dozvoljava ga srđba nadvlada. Znam ste to gospodina i seida. Koji srđba ne može nadvladati. Uvijek se sudržava. Šta god da se učini, šta god da se desi, ne može se naljutiti. Ebu Hajre, Rahmetullah Ali je kazao, nazvan je Seidom jer predvodi najutjecajnije i odabrane ljude u društvu. Zato je to Sejid Arapi su imali običaj kazati Sejid je onaj koji pokorava, savladava, nadvladava druge svojom blagošću. Poslanik sallallahu alihi veselem je savladao Kurejšije, mnogobošce Meke, Čime? Blagošću. Sve su činili, sve su radili, provocirali, nazivali, opisivali poslanika sallahu alijih veseleme opisima koji ne dolikuju da se spominju na ovim mjestima, ali on sallallahu alijih veseleme saburao i kroz tu blagost djelovao i na kraju ta blagost je rodila plodom da su svi ušli u vjeru bez oružanog sukoba kada su muslimani došli sa oružjem, sa oružjem. I onda su ga nazvali ti si najbolji, sin plementog, plemeniti i slično. Prije toga šta su se govorili? A poslanik nije uzvraćao na ružno ružnim, nego je dalje bio ustrajan pozivajući Allahu subhanahu wa ta'ala Pa je to znači pokazalo velikim, velikim rezultatom. Zatim su ukazali da Sejid ima značenje Kerim, plemenit. Zato ne može biti svak gospodin, ne može biti svak seid, ako nema, ako nema ove osobine. Zatim su kazali da je seid svaka ona osoba koja je poznata po dobru, da je dobra, ono kako naš narod kaže, dobra u duši. Da je to seid. Rezime svega navedeno da Sejid se koristi u opisu kraljeva, vladara, utjecajni ljudi, plemića, dobri, pošteni, poznati po tome, znači koji se ističu po tome. To je u jeziku. I sve navedene ove osobine koje smo mi naveli, koje smo opisali, to su u značenju jezika. Međutim, kada se odnosi Allah Tebare Kvetala u značenju Sejid, mi ćemo pojasniti. Spominjanje Allahog Tebare Kvetala imena Es Sejid u sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam. <clears throat> Abdullah ibn Šehir prenosi od svoga oca da je kazao Došao sam vjerovjesniku sallallahu alihi veseleme sa plemenom Benu Amir, pa smo kazali, znači, kada smo došli poslaniku sallallahu alihi vseleme, kazali smo Ente se iduna, ente se iduna. Pogledajte što je poslanik sallallahu alihi vseleme odgovorio. Esejidu Allahu tebareke wa ta'ala. Ti si naš sejid. Tako su ga opisali. Allahu poslanik kaže Allah je sejid. da li ovo važi za zabranu. Nakon toga, pogledajte, oni su odmah htjeli ukazati poslaniku <clears throat> šta oni misle kada su kazali Eseid, ente Sejiduna, ti si naš sejid. Pa su kazali kulna wafdalna fadlan wa azabuna u Uistinu su ti najbolji i najvredniji među nama. Najbolji i najvredniji među nama. To smo mi htjeli sa značajem sejid. Kada smo kazali da si ti sejid. <clears throat> Zatim kaže poslanik sallallahu alihi vseleme Kulu bi kaulikum, eubadi kaulikum. Ovdje ima pojašenje učinjaka što su kazali u značenju. Vala jesteđrijennekum šeitan. Kaže poslanik sallallahu recite tako kako ste kazali ili dijelom toga što ste kazali, djelimično od toga. I nemojte dozvoliti da vas šetan zavede. I nemojte dozvoliti da vas šetan zavede. Kada se analizira detaljno ovaj hadis poslanika Allahu alijih veseleme, danas ćete primijeti koliko je samo šetan zaveo ljudi kada počinju da opisuju, da pohvaljuju ljude onim što im ne dolikuje, što ne priliči, što nije kod njih. Znači, ono što su kazali da je poslanik sallallahu alihi vseleme ente se idu na, to je istina, to je hak. Najdobraniji, najvredniji, najbolji među njima. Pa kaže poslanik sallahu alihi vseleme, recite tako kako ste kazali ili dijelimično od toga. Neki kažu učinjaci da ima značenje dobro recite šta želite. Dobro recite šta želite kao poslanica sallallahu ve nakon što je ukorio da je Allah Đelešanuhu as nakon toga recite šta ste htjeli kazati, šta ste htjeli pitati. Da ima to značenje. Mada ovo znači, znači poznatije da, da je poslanik sallallahu alihi wasallam njima potvrdio to, dozvolio da ga mogu opisati ovim drugim znači dijelom, da je on najbolji, najdabrani među njima, govorite to o meni. Kao nije problem. Ali ovo znači, nemojte dozvoliti da vas šetan zavede, ne, pogledajte, znači kako je poslanik Allahu alijih vseleme ukazivao i podučio umet da ne pretjeruju da ne pretjeruju pogledu poslanika sallahu alijih vseleme njegovog prava, da ne pretjeruju da ga ne uzdižu na poziciju i mjesto koje poslaniku sallallahu alijih vseleme ne dolikuje. A kako se može uzdići poći poslanik na neku od riježa koje njemu ne dolikuju. Šta se desilo sa Isaom, ali i sram? Počeli su ga obožavati mimo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I poslanik sa Allahu alihi wasallam u svim njemu, znači poslanik njemu dolikuje da se opiše. I on ima apsolutno to pravo, jer ga je poslanik, ali ga je Allah Đelešanu poslao i opisao pohvalnim lijepim osobinama. Ali je poslanik uvijek nastojao, ali i svatu wasalam, da spriječi svaki put koji vodi čemu pretjerivanju u vjeri, pretjerivanju pogledu poslanika sallahu alijih vseleme, kako se ne pojavila grupa koja će obožavati poslanika sallahu alijih vseleme, kao što su kršćani pretjerali u pogledu isa alijih salatu vselam. <clears throat> Sindi Rahmetullah Ali kaže nemojte dozvoliti da vas šeitan iskoristi u pogledu veličanja ljudi, stvorenja, onom mjerom koja je zabranjena. Znači nemojte dozvoliti da šetan zavede, ima značenje to. Nemojte dozvoliti da vas šetan iskoristi, da vas koristi u tome, kao što danas koristi koliko mnoge ljude u pogledu pretjerivanja, u pogledu pretjerivanja o mišljenju o dobrim ljudima, salihun. Pa ljudi prijeđu granicu dozvoljenog. Kažemo šehovi, a iznad šehova evlije. Pa onda te iste evlije se počnu obožavati mimo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa im šeta, znači tim putem do šaptava, neću odmah kazati obožavaj, nego dobar je. Idi kod njeg tuči dovu, vidi šta on misli. Je li to hajr za tebe, nije to hajr za tebe, kao što je bilo, znači, u zadnje vrijeme za onog jednog šeha koji znamo njihovog. Što šej kaže da je dobro, to je dobro. Ako šej kaže nije dobro, nije dobro. Ako ti kaže ženi se dobra je djevojka, ti se ženiš. A kaže moje se ženite, nije dobra. U stvarno nema pojma, ne zna. Prvi put ima susret i s tobom i s djevojkom. Ali na osnovu tog susreta on kaže, ona je dobra zato je ti dobra za njom, tavarkala ajde bujru, ženi se. A nakon smrti tih dobrih ljudi, onda priđu sa druge strane, da uzmu kao za posrednika između njih i Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ne traže direktno da Allah, nego traže preko, preko mejta, preko mejta, što je zabranjeno. Što je zabranjeno, o tome ćemo, znači, kazati nekoliko kuranskih ajeta. Vidimo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vodio brigu, iako on bio Allahov poslanik, Allahov poslanik. Nije volio, nije volio da se pretjeruje u pogledu njega i njegovog, njegovog prava sallallahu alihi veselema, volio je samo poniznost i skromnost. Poniznost i skromnost. El Hatabi rahmetullah alihi kaže, recite vaš govor, znači kulu bi kavliku, recite vaš govor koji koristite u vašoj vjeri. To jeste opisujući mene o poslaniće, o vjerovjesniće. Jer ga je, kaže, tako uzvišeni Allah opisao. O poslaniče, o vjerovjesniće, kada se doziva Allaho poslanik sallallahu alihi vseleme, a nemojte ga zvati sejid. Zbog čega? Znači, Hatabi govori zbog toga što taj, e, taj opis i to ime koristite za vaše poglavare, vaše vođe. Sejid, ti si nas sejid. Kao ne priliči to poslaniku sallallahu alijih da ga tako opišete, jer vi to koristite u vašim međusobnim dozivanjima vaših poglavara kada tražite nešto od njih, a oni su vaše vođe u pogledu dunjaluka. Razumijete? Allahu poslanik je vaš vođa, vaš prijedvodnik. U čemu? U ahiretu, u poslanici. U poslanici koju znači dostavlja, poslanstvu koje mu je dato i ahiretskim stvarima. I ahiretskim stvarima. I zato ga opisujte i dozivajte onako kako ga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao o vjerovjesniče, o poslaniće. Ibn Abbas rahmetullah ali radijallahu anhu kaže za riječ Allaha Kul e gajra Allahi ebgi rabba Wa huwa rabbu kulli shay. Znači za ovu riječ ebgi rabba kaže eh, Abdullah ibn Abbas da ima značenje ilah i sejid. Reci dar. Zar da uzmem nekog drugog za gospodara mimo Allaha te bareke a on subhanahu wa ta'ala je gospodar svega stvorenja. Pa kaže ovdje za ovu riječ ebgi rabba da ima značenje sejid. ilah Zar da uzmem nekog drugog da obožavam? Da i ibadet nekom drugom činim? Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji je sejid. A sejid smo kazali koji je istinski gospodar, apsolutni vlasnik svega stvorenog, posljednik svega stvorenog. Zar da obožava nekog drugog mimo, mimo njega? Vidiš što su kazali učinjaci po pitanju kuranskog ajta. A za riječi Allahu samed, a Allah Đelešan je utočište svakome, <coughs> Abdullah ibn Abbas kaže da ima značenje također esejid. Da je on subhanahu wa ta'ala esejid, sejid, koji ima savršeno upravljanje, gospodarstvo. Sve što znači tu pripada Allahu te bareke, te bareke ve ta'ala značenje kada se odnosi Allah subhanahu wa ta'ala, šta su kazali učinjaci. El Hatabi rahmetullah ali kaže e Allah tabareke wa ta'ala za riječ poslanika sallahu alihi veseleme u istinu je Allah Đelešanhu Esaid. Kaže, želi se kazati istinska vlast i upravljanje pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala i sva su stvorenja njegovi robovi. Znači kada želimo da onaj, kažemo o današnjim, onim prijašnjim koji su imali svoje robove, vlasnicima, on je vlasnik posjede tog roba, jel? Međutim, Allah Đelešan je pravi istinski vlasnik koji po, prvo što on stvorite, Gospoda. i on sve posjeduje. Sva stvorenja su njegove robovi. Sve što je stvoreno, Allahovo ili Allahovi su robovi. Pa vidimo veličinu Allahovog Tebareke Vatala imena Seid, u značenju. Zatim Halimi, Rahmetullah Ali, kaže Sejid je onaj o kojem su stvorenja ovisna. Sejid je onaj o kojem su stvorenja ovisna i u stalnoj su potrebi za njim. Tebare Što znači ne postoji trenutak, sekunda, a da nisi potreban, da nisi ovisan Allahu subhanahu wa ta'ala, koji ti je dao život, koji ti daje na faku, koji ti je stvorio sve ovo i počinio da bude u korist tebi i stvorenjima, da se koristiš time. Znači, ustanuli smo potrebi za Allahom te bareke letala. Kada Allah Žeša odluči nešto, da ti uskrati, to će ti biti uskraćeno. Život, život nestaje. Ko daje život, Allah daje život. Ko oduzima život, Allah Želešan oduzima život. Tako da vidimo da su naši životi i naši ibadet i obredi, sve što činimo, sve što činimo i naša smrt, sve pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Istinski, znači vlasnik, posjednik svega stvorenog, pa također naših života i naše smrti. El Azhari Rahmetullah Ali kaže Sejid u opisu Allaha Tebare Kvetala ima značenje onaj koji raspolaže i upravlja stvorenjima koji raspolaže i upravlja stvorenjima jer sva stvorenja su njegovi robovi Tako da nije, znači, ovo značenje, kako smo kazali u jeziku, poglavar, plemić, vođa, ja. To ne priliči da se Allah Đelešan opiše tim imenom, nego pogledajte kako su to učinjaci opisali. Ibnu Kain kazali smo, navodi i opisuje Allah Đelešanu u značenju Rabba El Meula i treće, tri su imena naveli. Rab, El Meula i da, El Malik. I kaže, to su značenja koja obuhvata Allahu te barek vetala ime Sejid. A ona značenja iz jezika ne odgovaraju, niti se Allah Đelešanu opisuje, opisuje tim, tim značenjima. Plodovi spoznaje Allahu te barek vetala imena Eseid. Prvi pod, da je Allah subhanahu wa ta'ala istinski gospodar. Istinski vlasnik i posljednik svega stvorenog. Sve stvoreno je došlo i poteklo da Allah te bareke, te bareke ve On je savršen u svojoj slavi. On je savršen subhanahu wa u svojoj uzvišenosti. On je savršen u svojoj plemenitosti, u svom oprostu, u svom znanju, u svojoj mudrosti, u svojoj moći, u svojoj gordosti, Razumijete, kad kažemo za nekog velikana, sejid, posjede neke osobine, ali savršenstvo svih osobina pripada Allahu te bareke i Savršen u svojoj slavi, u svojoj veličini, u svojoj uzvišenosti, u svojoj gordosti, svojoj moći, svom oprostu, u svojoj blagosti, znanju i mudrosti i svim drugim savršenim osobinama kojima se uzvišeni Allah te bareke opisuje Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Sve ima značenje esajid. Sve te osobine pripadaju Allahu te bareke, te Zatim drugi ist, plod koji proizilazi iz i Allahovog imena Esaid, da je istinski i pravi gospodar stvorenja Allah te bareke ta'ala. On subhanahu wa ta'ala je jedini zaslužan da bude obožavan jedini zaslužuje da mu ibadet činiš. Jedini zaslužuje da mu pokornost činiš. Jer je on stvoritelj svega. Stvoritelj svega stvorenog. On te je stvorio, on ti je podario život i on je esejid kojem ćeš i bade činiti, koji ćeš dozivati, od koga ćeš tražiti, na koga ćeš se oslanjati. Ovaj kuranski ajet Kul agajra Allahi abgi rabben wa huwa rabb u kuli šej, reci za da nekog drugog smatra gospodarom ili onim koji se obožava mimo Allah te barek ne Allah šansu obožava, samo se njemu bade čini jer je on gospodar svega stvoreno. Ovdje učinjaci kažu da je ovdje istaknut telekul na Allah te barek oslan sam Allah subhanahu wa ta'ala da se samo na njega oslanjaš, da samo od njega tražiš, da samo njemu bade činiš, da prepušta sve ono što te zadesi od ne da će Allahu subhanahu wa ta'ala, brige, problemi, sve što ima, sve što te mori u životu, Allah je taj koji će te pomoći, koji će te zaštititi, koji će te otkloniti nedaću, ako ga dozoveš, pozoveš i ako mu budeš istinski pravi rob, onaj rob, znači onako kakvog Allah te bare koja traži od tebe, da budeš. Takvog će pomoći, takvog će osnažiti, njegovoj strani, i nikada nećeš imati problema, jer gospodar je na tvojoj, na tvojoj strani. Zatim imamo kuranski ajd, Allah što kaže E mala ma jahluku še'an Zar da smatramo ili pripisujemo druge ravnim, znači Allahu subhanahu wa ta'ala, koji niti mogu stvoriti, a sami su stvoreni. Subhana, pogledajte. Znači, zar smatramo Allahu subhanahu wa ta'ala ravnim, za mušik pripisujemo tako što poistovjetimo nekoga da je poput Allaha te barek neko ko ne može stvoriti, a i sam je stvoren. A i sam je stvoren. Ovdje znači je e, kritika svima onima koji obožavaju nekog drugog mimo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Posebno oni koji obožavaju kipove idole. Jer Allah Đelšan se prvenstveno njima obraća, jer su ajeti objavljeni, znači u tom, u tom vremenu. وَلَا يَسْتَتِعُونَ لَهُمْ نَسْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Pogledajte, kaže, i oni nisu u stanju da pomognu, niti zaštite one koji njih moli. Znači nisu u stanju da zaštite, niti da pomognu one koji njih mole. niti su u stanju da sami sebe zaštite. Subhano. Oni koji njima i koji traže od njih, ti isti kipovi doli nisu u stanju da ih zaštite. A niti su u stanju da sami sebe zaštite od onih koji dođu pa se poigraju s njima, ja. pa kao što je poslanik sallallahu alijih vseleme, kada je ušao u Meku, strušio koliko kipova? 360. 360. Šta su ti kipovi koji su bili bogovi, ali lažni bogovi, koji su obožavali, od kojih su očekivali pomoć, otklanjanje nedaće i slično. Šta su činili? Jesu mogli uzvratiti udarac poslaniku? I Zato je došla istina, a nestalo je laž kako je poslanik sallallahu alejhi ve veseleme citirao kuranski u tom trenutku da su oni lažna božanstva. Znači u ovom kuranskom ajetu vidimo da oni niti mogu stvoriti, a sami su stvoreni, niti mogu pomoći onima koji od njih pomoć traže. Niti se mogu sami zaštiti. ako dođe slučajno neko ko će im štetu neku učiniti. I ovo je dovoljno pametno da promisli, da razmisli koliko je znači velik batil oni koji obožavaju druge pored Allaha te bareke To je batil, to je nešto što ne može zdrav razum prihvatiti. Zdrav razum to ne može prihvatiti. Zatim kaže Allah Đelešanuhu وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ A kada ih pozovete i zatražite od njih da vas upute, oni vam se ne odazivaju. <laughs> Allah Đelešan to slikovito pojašnjava mušicima. Ovi ajeti, ne samo su mušicima, oni koji obožavaju kipa, ovi su ajeti i onima koji obožavaju žive i koji obožavaju mrtve. Kada zatražiš od njih da te upute, kaže Allah Đelešan, oni te ne čuju. Oni te ne čuju. Vidjet ćemo na kraju kako završava ovaj kuranski Kada zatražiš od njih da te upute, znači može samo da te shvati, da te razumije onaj koji ima razum, koji posjeduje razum, pa može da uvidi šta je dobro, šta je loše po tebe, jel tako? Pa da se odazove. A on to nisu, znači kipovi to nisu posjedovali. Pa što mi ukazuje, kada ih pozovete da vas upute, da vam pomognu, oni vam se ne mogu odazvati. Kako će vam se odazvati kad niti vas čuju, niti vas razumiju? <laughs> Zatim kaže Allah Đelešanu Savaun alaikum ed'autumuhum en entum samitum. Kako god da vi činite, koliko god da ih vi dozivate, isto je. Makar, znači, da samo šutite, nema nikakve koriste da ih gledate, pratite, dozivate, nema ništa. Tako i kad odeš na kabor, brat, isto. A da nas ono sad čuva. Koji dozivaju ne mrtve. Isti je opis za Isto. Da može pomoć, pomogao bi sebi, skinuo bi na zemlju sa sebe, izašao i pokazao da je nadarin, da je poseban od Allaha Međutim, Dova pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Samo se da Allaha traži. I to je vrhunac u kojem čovjek pokazuje poniznost Allahu subhanahu wa ta'ala. Da doviš iskreno iz srca i traži samo da Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Allah Đelešanuhu Inna allazine tad'una min duni Allahi ibadun Uistinu one koje vi dozivate oni su robovi slični vama. Ako uzmemo i ibada, prevodimo kao robovi. Oni su poput vas. Isti. Stvorenja poput vas. Ako su živi u pitanju, ako su mrtvi, oni su stvorenja. Stvorenja znači. Sve stvoreno je, Allah Đelešanu stvorio. Kao što je stvorio i vas. Pa kako da zovete i dozivate oni koji su poput vas? i slični vam? To ne priliči, to nije normalno. Da čovjek spadne na tu deređu da doziva i priziva one koji su poput njega. Doziva se i priziva se gospodar svega. Allah te barek ve ta'ala. Zatim kaže فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eto, hajte sad pozovite ih, kaže Allah Pa vidite da li će vam se odazvati ako istinu govorite. Ali to ovi jajte, tako su jasne. Nisu bili dovoljno. Da zabuda šetan kad zavede, kako kaže poslanik, nemojte dozvoliti da šetan zavede. Oni su dozvolili da ih je šetan zaveo. I onda je teško uputiti te ljudi na pravi put. Ali Allahom te barek je dobrotom i milošću ljudi se vraćaju Allahu i te barek vetala vjeri. Allah upućuje koga hoće. Ukazuje na pravi put kome on subhanahu wa ta'ala hoće. I tako da svi oni koji su se vratili Allahu subhanahu wa ta'ala i uživaju dobrotu ove vjere, čine to isključivo što je Allah subhanahu wa ta'ala htio takvima dobro. Pa su oni ti sada koji da li će to dobro prihvatiti i držati, pomno čuvati ili će to dobro ostati? Jer imate to oni koji mala žao kaže napravi put. Krenu pravim putem, ali ne znaju to čuvati ne znam, biti zahvalni na tome. To je poseban dar od Allah subhanahu wa ta'ala. Jedno vrijeme čuvaš i onda zapostaviš. Pa zapostaviš, pa zapostaviš dok to ne ostaviš. A kada ostaviš, pitanje je veliko da li će ti Allah Želšanu kazati ponovo jednu rupu te. Jer nisi bio zahvalan, nisi znao čuvati ono što je najvrijednije, najdragocijenije. Danas koliki jedak imaš i posjeduješ, o tom brigu vodiš, ne možeš spavati. morijete jel, snovi sve, hoće li ko pokucati, nije, hoće li ko upast, gdje će, hoće ne sad posao pokrem, da li će propast, stalno misliš o tome. A vrata, ova blagodat uput je nešto najveće, najdragocijenije. O tome čovjek treba da vodi brigu posebnu, da li će ostati na putu, da li će ustajati na putu, da li će preseliti na istinu? To je nešto što čovjek o čemu treba voditi naj, najveću, najveću brigu. Zatim kaže Allah Đelešanuhu Elehum biha Sad ukazuje još detaljnije da li ti vaši bogovi koje vi obožavate imaju noge kojima hode. Znači ovdje Allah kazuje na još već, veći naks manjkavost njihovi lažnih bogova, jer nemaju ove osobine koje vi imate, <laughs> živi. Razumijete? Vi koji je lažana nadahnuo, nadario, učinio takvim skladnim, najljepši oblik dao, podario vam te osobine koje vi imate, a oni nemaju. Razumijete? Pa vi, znači, pored tog razuma i pameti koju vam je dao, toliko ste zalutali sa pravoga puta da obožavate one koji su gori od vas. Ki, brate, niti možeš to učiniti, niti doplatiti, niti pružiti, A ti sve to imaš i posjeduješ, razumijem, ne sada bi ti obožavao čovjeka, nego Allah želi ukazati da si ti vrijedniji od tog kipa, ali ti si opet pao na toliko niske grane da obožavaš kipa. <laughs> pa kaže zatim Allah Đelešanuhu, em lehum biha. Da li oni posjeduju ruke kojima dohvaćaju, prihvataju, pružaju, uzimaju ne. je ekipa danas u svijetu. Imaš tamo donesu mu hranu, piće, objesi, postaje pored njega. Ono stoji da se pokvari, pa onda ponovno sklone, pa donesu nešto <coughs> svježe, jel? I obožavaju su nama takve, takve stvari. <coughs> To je vam pamet i to čovjek, znači zdrav razum, to ne može prihvatiti. I ne može činiti. Trebate šetan dobro, dobro zavesti da budeš jedan od mušrika. A da vas sa sačuva takvog stanja. Em lehum a'junun yubsiruna biha. I da li oni imaju oči kojima gledaju? Nevdje su hana, znači prvo što niti hoda, da može doći sam uzeti, niti može pružiti ruke, da dohvati ono što mu ti postaviš ispred njega, niti vidi šta si mu ti postavio. Allah što pripada najizušeniji primjer koji je Esami, El Basir, El Habir, El Kadir, El Malik, koji se čuje, sve vidi, o svemu je obaviješten, koji je aziz, moćni, snažni, kao kavi, jaki. Sve te osobine pripadaju Allahu te bareke vetara. Savršenstvo potpuno pripada Allahu te bareke vetara I zato je on jedini zaslužan da se obožava, da mu se bade čini, da mu se pada na seždu, da se od njega traži, da se na, njega samo oslanjamo, ni na drugog. U svim pogledima, ako si spozna Allah Lešanu, kroz opise kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu i Sunnetu, to ti je dovoljno, ahi, da shvati šta je istina, šta je laž i ko zaslužuje da bude obožavan, da bude obožavan. Zatim kaže Allah Đelešanu, em lehum adanu biha. I da li oni uopšte imaju sluh, uši, da bi čuli vapaj oni koji dozivaju. Ni to ne posjedio smo. A oni i dalje traže. Daj mi, počini mi, nema, podari mi. Ne mogu se ženiti, ženi me. Pronađi mi, daj mi djevojku. Ne mogu imati dijete, daj mi dijete. Daj mi ovo, daj mi ono. Nemam posla, daj mi posao. Iznađe ovu situaciju, pomozi ukloni, razvali naj tamo brak, dozvoli da se ja oženim, nije ono dobro za njih, dobro je za mene, sve traži od njih. Traži od mrtvih. Oni su tražili od kipova, danas traže od mrtvih, koji su bili živi pa su preselili, nema ih više među živima. Kada širk čine onima koji su živi, mogu nešto učiniti. I to je naravno, znači širk koji ne oprosti grije. A zamislite tek onaj koji je preselio, pa ništa ne može učiniti. On ponovo traži. Znači, poput su oni koji su tražili od ovih kipova. Poput su ovih koji su tražili od kipova. Isto, niti se miču, niti pružaju, niti čuju, niti mogu što učiniti, niti... Znači, sami sebi ne mogu koristiti, pribaviti. Pa kako će pribaviti? Tebi. Zatim kaže Allah Đelešanu, قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون Ovo je Allah Đelešanu kazao poslaniku sallallahu alihi wasallam. Kaže, pozovi ili reci, pozovite sve vaše bogove, sva vaša lažna božanstva koja obožavate. Sve one koji slijedite lažna božanstva. Pogledajte ovog izazova. I pokušajte mi nanijeti bilo kakav vid štete. Spletke. I hajte požute što čekate. Ko ovo govori? Allah šan kaže poslaniku da kaže kome? Svima onima koji obožavaju lažna božanstva. Eto vam ta vaša božanstva. Allah Đelšan je opisao kako je opisao. Sada i sve pozovite da mi kakvu štetu učini. I ne daću. I požurite i vi koji božavate. Bilo kod vas. Hajte, bujrom dođite, učinite nešto ako ste u stanju. Nemojte čekati. Što je ovdje poenta? Znači ono što treba shvatiti. Koliki je danas strah jer ovi ljudi koji su obožavali te ekipove, oni su obožavali njih s jedne strane i straha od njih. Jer mi Allah Đelešanu obožavamo nadom i strahom. Strahom. Jer znamo da je džehennem pripremljen i žene da su pripremljeni. I jedna i druga kuća će se napuniti. Pa se bojimo i strahujemo. I straha Allah Đelešanu obožavamo. A isto tako i znade ali treća stvar iz ljubavi prema Allahu bare Kvetala. Jer ne možeš imati strah i nadu bez ljubavi prema gospodaru Tebare Kvetala. Oni također su imali ovaj strah od lažnih božanstava. Pa je poslanik sallallahu alihi odnosno Allah Žešanu je htio ukazati kroz poslanika sallallahu ve selleme, eto, ja se ne bojim, nemam straha. vi se plašite, pozovite i sve, zovite, dozivajte, tražite od njih, okupite se, dođite i šinite kakav vid nepravde, odnosno zuluma, štete, nedaće i slično. Oni danas koji strahuju od sihri baza, ne smiju ljudi da priča javno, glasno, da kažu ima sihribaz taj i taj, poznat je potom. Zbog čega? Zato što ga je strah tog sihribaza da mu ne bi šta učinio. Strahuje od koga? Od stvorenja, a ne strah od gospodara stvorenja. To ne ide nikako, niti može to biti u srcu vjernika. Nema strah, pogledajte poslanik sallallahu njih veselom. Ne boji se. A zašto se ne boji? Zato što ima potpun iman o spoznaju Allaha te bareke da Allah spušta i nedaću i da Allah otklanja nedaću, da je u njegovoj ruci sve. On daje korist i otklanja štetu. I niko drugi. Ta ima kada uđe u srce vjernika i on se ne boji ničega. Nema onaj, kaže, prešla mačka, onaj tamo radi, onaj radi ovo, nemoj petko, nemoj sredo, nemoj petko, nemoj ovi, nemoj oni, nemoj to, nemoj to. Pa ima onaj, pa šuče to onaj, pa onaj radi, onaj zapisao onom, oni su tamo učinili to desilo se, to nema toga da Ništa od toga ti niti vjeruješ, niti strahuješ od toga. Strahuješ od Allaha subhanahu ta Jer imaš akidu ispravnu. Vjeruješ u ono koji je najmoćniji, koji je stvorio sve i dao je iskušenje u zlu za vjernike. Dao je, znači, da se vjernice padaju na kušen iskušenja. Ispit. Da vidi kako ćeš postupati. I taj tvoj život na dunjalku je kompletan ispit. Nije neki rahatluk, niti je dženet za vjernika. Nego zatvor, a dženet za nevjernika. Ali kroz taj život etape, prolaziš etape, sad ima, sad nema, sad si dobar, sad si loš, sad si zdrav, sad si bolestan, sad imaš, onda će, sad nemaš, onda To je sve nešto što je Allah Đelšanu odredio, predodredio za sve nas, za sve nas. Ali nema straha ni od kog osim od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ima onaj prirodni strah koji je dozvoljen. Čovjek izađe tamo, pred njeg iskoči pas bijesan, jel, opasan, danas Čovjek se plaši boj, boji, to je onaj prirodni strah, urođeni strah koji je on podario stvorenjima. Ali ovo nije prirodan strah, da se plašiš kipova, sihribaza, laži božanstava za koje oni kažu takav može tu moćanjem čin će to. Nema, moć pripada Allah te bareke, te bareke vetala. Zatim kaže Allah Inna valija Allahu lazi kitab. Sad je prava kida. Kada je kazao pozovite, nek se okupe, nek učine šta misle da mogu učiniti, a ne mogu, ja se ne bojim ničega. Zašto? Jer je moj zaštitnik Allah te bareke ve ta'ala koji je objavio knjigu Kur'an. Zamislite te moći. Allah Đelešanu koji je objavio Kur'an. I ovo je snaga vjernika. Allah je zaštitnik koji je objavio knjigu. Zašto Allah što spominje ovdje knjigu? Tu je ponos, tu je snaga, tu je uspjeh. Sve je znači u ovoj knjizi. Allah je istinski zaštitnik, On će me zaštititi, On će me spasiti, na njega se oslanjam. Kad je on moj zaštitnik, ko će mi šta učiniti? Razumijete? Znači šta će vaši bogovi učiniti kada je moj zaštitnik, moj pomagač, onaj koji će me sačuvati i pomoći Allah te barek. Zar može neka sila da se suprostavi snazi sila Allah te barek Ne može. Zašto ne može? Zato što smo to našli u Kur'anu. Da snagu posjedi Allah te barek Da je on stvoritelj. Kako će znati ako nisi, ako nisi prihvatio ovu knjigu? Kako ćeš vjerovati ako ne vidiš ovu knjigu, ne čitaš ovu knjigu? Razumijete? Kako ćeš imati ti snagu jekina i imana Allah te bareke od Allah ako si zapostavio knjigu? Allahov govor gdje Allah opisuje u detalje stanje prvi i posljednji i stanje sudnjeg dana i dženeta i džehennema i stanovnike jedne i druge kuće. Zatim kaže nakon toga Allah tabaraka wa ta'ala وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ I on štiti Znači ne samo da je on moj veli zaštitnik, nego je on taj koji štiti i vodi brigu o svim dobrim vjernicima. Tako da imaš, brate, i ti učiješ, ne znam kada to je bio poslanik, ali slatu wasalam, on je mogao tako učiniti, Allah je njemu dao poslanicu, Allah njemu spustio knjigu, Allah njemu objavio, Allah njega sačuvao, Allah je htio da upotpuni vjeru, nije htio da uzme smrt, da mu uzme dušu prije nego što potpuni vjeru. puno, puno bi odgovora bilo kada je pokušalo, ne, ne, kaže i on štiti, i on je zaštitnik svih dobrih vjernika. Tako da vjernik ne strahuje, osim od Allaha, ne oslanja se osim na Allah te bareke i ne očekuje pomoć osim od Allaha subhan i nema pobjede osim od Allaha osim od te bareke vetala ta ima vraća draga kad uđe u srce onda nema ni, znači nema barijere, nema preprijeka ispred nas našim životima ali danas muslimani nisu onakvi kakvi ili kakvi Allah traži da budu. I zato muslimani danas žive u potlačenom sistemu i svijetu gdje su svi snažni i jači od njih. Jer su zapostavili istinskog zaštitnika i knjigu koja je Mubin, koja je jasna knjiga koja je došla od onoga koji je El Mubin i koja je objavljena onome koji je Mubin. Jasna istina je Allah Đelešanu, jasna istina je njegova knjiga i jasna istina je njegov poslanik sallahu alihi Sve te tri stvari su danas muslimani zapostavili, površno prihvataju, uzimaju, ne posvećuju pažnju onako kako trebaju da posvijete tim stvarima. I zato nam je stanje ovako kako, kako jeste. Zatim Allah Đelešanu na kraju kaže وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Ponovo potvrđuje da oni koji ili koje vi dozivate, koje vi dozivate, od koji pomoć tražite, nisu u stanju pomoć vam pružiti, niti su u stanju sami sebe sačuvati. I ovo je jasna slika za sve one koji obožavaju nešto drugo mimo Allah te bareke Iz navedenih ajeta se zaključuje da svaki onaj koji uzme stvorenje za sejida, stvorenje za sejida i pripiše mu osobine božanstva, očekujući, reksa, očekujući od njega da mu može pomoć, da mu može ne daći od konta, da mu može dati kakav hajr, uskrati kakvo zlo. Znači da vjeruje u njega kao što muslimani vjeruju i opisuju Allah te bareke ve Prvenstveno danas oni koji obožavaju kaburove, koji traže od mrtvi, su u ovom opisu. Ko uzme, ko uzme i pripiše stvorenjima osobine sejida, ove osobine, znači osobine božanstva, takav je učinio širka Allahu Tebare Kvetala. Ko doziva druge ima la subhanahu wa ta'ala i traži od njih, vjerujući da oni mogu pomoći, da oni mogu štetu konta, da ti oni mogu dati ono što tražiš, takav je učinio širka Allahu Tebare Kvetala. Šta znači učinio širka? Pripisao Allah subhanahu wa ta'ala druga, pomoćnika, nekoga ko može učiniti nešto što čini samo Allah te bareke ve ta'ala. A Allah Đelešan nije zadovoljan. Niti će oprostiti da mu se širi čini. I to je jedan najveći opasnosti u koje umet danas zapada po pitanju dobrih ljudi, dobrih ljudi za koje smatraju da su dobri ljudi, pa odlaze na takva mjesta i traže od njih, i traže od njih neko ne traži direktno, pa uzima tog dobrog posrednika između Boga i stvorenja, između Allaha Tebare Kvetala i stvorenja. Ljepše je kazati između Allaha Tebare Kvetala nego, nego Bog. Između, znači, Allaha i stvorenja, kao što kršćani čini. I zato je poslanica Allahu alijih ili sallam nagovijesta će ovaj kršćane. Gdje god da se zavuku, Šta god da čine i ume će to da čini. To je istina. Nagovijestio je poslanik sallahu alijih veseleme i ona se mora desiti. I traže, pretjeruju dobrim kao što su pretjerivali oni prije nas. Pa su i na kraju za bogove, za bogove uzeli. Zatim sljedeća stvar jeste da znači plod koji proizilazi iz poznaje Allahu Tebare kvetala imena Esejid da je dozvoljeno opisati stvorenje ovim imenom Sejid. Allah Đelešan je opisao koga u Kur'anu? Opisao Jahju ovim opisom. Kaže Allah Đelešanu u Sula Al-Imran فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِهْرَابِ Pa su ga meleci dozvali, a zatekli su ga u mihrabu kako klanja. Ko je taj koji je bio, koji je klanjao u mihrabu? Hm? Da biti nagradno pitanje. Zatim kaže En Allahe yubashiruke bi Jahja musaddiqa U istinu te Allah Đelešanu želi obradovati sa Jahjom Sa Jahjom. Koga će Allah što obradovati sa Jahjom? Zakarija, brate. Znači, nema ništa od nagrade. مصدقا <laughs> بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين želite obradovati sa Jahjom koji će potvrditi i koji će vjerovati u Allahove Tebare Kvetala riječi i koji će biti Sejid. Sejid. Prvak. prvak u narodu koji će biti hasura, šedan, čestit pošten, dobar, vanebijen i koji će biti jedan od vjerovjesnika koji je, znači, proizašao minasali salihin, od onih koji su bili dobri i čestiti. Dobri i čestiti. Ovdje, znači, vidimo da Allah Đelešan opisuje, opisuje Jahju da je on sejid, da je on se Prva je, kako kada u ovom sad hadisu koji smo citirali na početku gdje kaže poslanik sallallahu alihi veseleme ente se kada smo kazali ti si naš sejid šta je kazao poslanik sallallahu E sejidullah Allah Đelešanu je sejid Nemojte tako govoriti Ovdje učinjaci kažu da se u kuranskom ajetu ne želi ukazati na značenje da će Jahja biti ko? Koje su rekli Allahu Tabar tela ime? ide znači. El Malik. Vladar. Istinski vladar. Onaj koji posjeduje sve stvari. Jel? Stvarno to. Znači ovo nije isto značenje koje kada se odnosi na Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nego se misli da će biti prijedvodnik u dobru Prijedvodnik u dobro, prvak u dobro. I tako da vidimo da su e, značenja rašta kada se odnosi na stvorenje i kada se odnosi na stvoritelja svih stvorenja. Kada se odnosi na stvoritelja svih stvorenja. Arapi su imali običaj govoriti fulanun se na. Ta i ta osoba je naš prvak, naš vođa, ugledni, najviše čini dobra i hajra. Tako su psivali one koji su bili istaknuti kod njih. Tako da vidimo da postoji razlika između, između one zabrane kada se odnosi na late bareke otala i kada se odnosi na, na stvorenja. Ebu Mensur Zahri Rahmetullah je kazao Poslanik sallallahu alihi vseleme nije volio da se hvali u lice i ovo je odgovor zbog čega poslanik sallahu alijih vselem je kazao kulu bi kauliku. Recite to što govorite, a oni su kazali kad su se ispravili, ente se idu na što su kazali, kazali su ti si, mi mislimo ti si najbolji i najdobraniji među nama. Recite znači takvim riječima ili nešto slično tome, ili nešto slično tome. Pa vidimo znači da ovdje opisuje poslanika sallahu alihi wasallam da poslanik alihi nije želio, nije volio da se hvali u lice. Volio je poniznost i skromnost. Zato je odabran kod Alate bare kvetala. Zato je podučio umet kako će ga cijeniti, kako će ga poštovati, kako će ga veličati, šta pripada od prava, znači kako bi spoznali pravo poslanika sallahu alihi wasallam. Kako ćeš poštovati poslanika? Poštovat ćeš najviše poslanika tako što ćeš ga slijediti u onome sa čim je došao poslanik sa Allahu I to će biti najveći dokaz da ti voliš poslanika ali sa Da ga poštuješ, da ga cijeniš. Da o njemu pričaš dobro tako što ćeš prenositi njegove hadise sallallahu alihi vseleme. Izučavati njegove hadise, slušati njegove hadise. To neće biti teško, to ćeš voliti. Zatim ćeš žudjeti želit da što više sluša, da što više naučiš, čuješ o poslaniku sallallahu alijih I kaže Ebu Mensur, ovo se ne suprostavlja riječima poslanika sallallahu alijih wasallam kada je kazao za Sad ibn Muaza Kumu ila sejidikum Ustanite vašem sejidu. Kada se to desno, znate? Kada je pleme Benu Kureze prekršilo sporazum, židovi jevreji kad su sporazum između poslanika sallallahu alejhi ve i njih o nenapadanju, pa su saveznici došli koli, radili što su radili, oglašano, uništio saveznike, vratio. Oni su u tom trenutku pomogli, osnažili, došli muslimanima s Pa je poslanik sallallahu alejhi ve šta učinio? Nakon saveznika zaputio se prema plemenu, opkolili, tvrđavu, sve su uništili, porobili, zarobili i onda je pitao njih, dobro, kako da vam presudimo? Pa su kazali, mi se slažemo i mi smo zadovoljni da nam presudi ko? Sad ibn Muaz, jer su ga cijenili, poštovali i bio je njihovim očima neko ko, ko bi možda presudio onako kako oni hoće. <laughs> Kad je sad Znači došao poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao ove riječi Ustanite vašem sejidu želijeći mu kazati odnosno ukazati njima kakvu poziciju ima u društvu u društvu i među njima da je velika, ustanite, napravite ovo mjesto. Pa je došao sad sve poslanika sallahu alihi wasalam, pa je poslanik alihi ve wasalam, u je Buharija, znači bilježi hadis, kazao dobro, evo sad, sada imaš pilku, oni traže od tebe da im presudiš. Pa sad kaže, presuđujem da se ubije svaki onaj koji je učestvovao u borbi, a da se njihovo potomstvo zarobi, zarobi. Kaže Allah, poslanik se Allahu njihova vseleme, presudio si onako kako Allah te barek vetala želi i hoće. Razumijete? Pravi sud izde, suhano. <laughs> I tako je to završilo. Pa ovo se desilo pete godine po Hiđe. Pete godine po Hiđe. Pa vidimo iz navedenog hadisa da je Allahu poslanik opisao Sada da je on Seid. Da je on Seid. Prvak, vođa, među ensarijama, odnosno među onima koji su bili u tom trenutku prisutni, pa su napravili poziciju. I vidimo razliku između ovog opisa i ovog značenja i značenja kada se odnosi na Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Tako da Allahu subhanahu wa ta'ala pripada opis da je on el malik, el meula, el rab. El sejdu značenju malik, jer vidimo znači da danas ili onda u tom vremenu su ljudi imali svoje robove, raspolagali su s njima, nisu mogli raditi što oni hoće, nego samo što oni kažu, to pripada njima. Međutim, Allah te barek tala pripada najuzvišeniji primjer. On je stvoritelj svega stvorenog, on posjeduje sve stvoreno i on je gospodar svega, svega stvorenog. Tako da njemu pripada najuzvišeniji primjer i ovo značenje u pitanju Allahu te barek imena je Sejidu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači ono što potvrđuje, dokazuje da se može stvorenje opisati to imeno, Pogledajte, su riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje kaže ana sayyidul qaumi yawm al-qiyamati hal tadruna bima. Ja sam kaže poslanik sallallahu alejhi ve prvak među ljudima na sudnjem danu. I da li znate što? Znači ja sam prvak, poslanik kaže ana Ja sam seji. Što znači da ona zabrana nije bila u ovom značenju. Jer se poslani, znači Allah je pisao Jahju, vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve opisao Boga Sada, zatim sam sebe opisuje ovim svojstvom i ovim imenom. Ja sam prvak, ja sam prvak među ljudima na sudnjem danu, da li znate zašto? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nastavku hadisa koji bilježi Buharija, zaista će Allah sakupiti prijašnje i posljednje ljude, sve ljude na sudnjem danu, na jednom mjestu gdje će moći onaj koji gleda vidjeti, onaj koji bi kada bi pozvao mogao bi dozvati i gdje će se, kaže, sunce spustiti jako ili vrlo blizu ljudi, stvorenja. Pa će neki ljudi kazati, Ademe, ti si otac čovječanstva. Šta će htjeti? će da se neko zauzme za njih. To će biti teški trenuci, teško stanje, nema izlaza, kriza, ljudi ljuda su upropašeni. Ne vidi nikakvih znači, znakova ne naznaka gdje ima neki spas. Pa će se neko prisjetiti za Adem, ali i salatu wasalam, jer je on otac čovječanstva. Pa će mu otići, pa će mu pokazati ili ukazati na počasti koje Allah rašao njemu dao. Allah te je stvorio svojom rukom. Zatim kao udahnuo ti je dušu. Učinio je da ti meleci učine seždu. Naredio melecima te učine seždu. Nastanio te u dženet. Zar, se nećeš zauzimati za nas ili za ne u kakvom smo mi stanju pa da se zauzmiješ za nas kod svoga gospodara. Adem a.s. počasti koje smo pobrojali, četiri velike počasti koje je imao Adem a.s. zaboravit će u tom trenutku, u tom danu i neće imati pravo da se zauzima kao prvi za čovječanstvo. Pa će kazati, moj se je gospodar danas rasrdio takvom srđbom kako on se nikada do sada nije rasrdio, niti će se nakon ovoga dana ikada ovako rasrditi. Zamislite koliko, znači onaj koji je Erhamu Rahimin, kojeg mi kažemo milostivi, samo se nadamo njegovoj milosti i živimo kroz ovaj dunjalog, Allah će oprostiti, Allah će oprostiti. Taj dan Allah će se rasrditi, to je prava sržba, prava sržba nakon kako njemu te bare koje tala dolikuje i to je svojstvo koje posjedi Allah subhanahu wa ta'ala. I ovaj hadis to potvrđuje da će se Allah tog dana žestoko rasrditi srđbom, kako on se nikada do tog dana nije rasrdio, svakog tog dana